ubuheruka muri murikira ukuri ni amakino kisikino vapa toyoyo toyo yagize iki yari yarinamuye turi mu nama ya komiteshe mhm. apropoza ko abamambe bakenye ngo baronka jeto de presence nini gusumba abandi eh. komite icirigaburamo imigwi ibiri nari mm, mm, mm, mwari mwayivuganye ko imbere y'uko inama iba byahe ko yabikorokanye uko nyine turi mu nama handazi ko ngiye kujera amaruru gusa nta n'ikindi reka nta maruru urinda kujera amara waya vurema sinumva icyo coroshe byahavuye bigenda gute iminsi irasa ariko ntingana uyu munsi bwije ejo buraca uyu munsi bwije ejo buraca <laughs> <laughs> ndeka sha gasore ndirimbe kabisa ubutungane eh. uragahora ahubwo budusubije ubwato bwacu yemwe sharu burya we mu bantu bari barihebuye eh? we waza mu ba mbere kwe yambari hamwe bavuga ko inda y'umwori werekesha agasamo eh? ahira usanga nta n'umwe atarababaye <laughs> ah. abandi bo bagerageza no kwigumya mugabo weho byari byarasemishwa <laughs> reka cya leta eh, wowe urazi eh. kubura akazi ukabura n'ifi <laughs> eh? nacyo ikiyaga kiradusuhuje kwe urabona ibintu biriko biraba kare kare <laughs> ngo nicyagihe umwana w'imana yabwira abatumwa ngo batere urusenga mu kiyaga <laughs> basha nukuri atari gitangaye uno munsi usanga uhutaga ifi basha azoba yinaniwe yo shagaso uno munsi ndarya ifi <laughs> ntungere ndazirye <laughs> zubiye ndazirye none ndakubaze <laughs> none soma <laughs> ica yaguka urahu cyangwa udagara urazigana narahwerega sha eh? kubera kuzibura sha ndazirya nshake nturike cyenda bikubwiye yego yego dukuri none aho urinde uturika ejo ntuzosubiye eh? ko badukomoreye ubwato Uya sha urabona no eh. ndabanza ndaryimare urumva ijambo ryose ndariheze ndazirye n'umunoho uhere <laughs> azi iminsi nari nimariye none muzifuma ngo robezi wawe vrema ndabingena ndabingena uzihasha yemwe <laughs> karibu eh? mugabe cyo ndakuyanije gusa eh. ntanguye kurya eh. ntuzira kumvugisha kuko sindakumviritsa sindakwishura uranyumva uzi rero barakuvuje kuvuga ndya mu kanwa <laughs> apana ndya mu kanwa ivi mu kanwa wajya imvi zubahwe kwe zubahwe <laughs> zubahwe ahubwo ngira iyo ugira imbabura abasha wari kuzokereza ku kiyaga yo eh? urazi ko ari ibyo mbe basha byangenze gute kugira ngo utwe ntacu ndatinda ntahe ndatinda ntahe rudaga ndakwibariza ikintu kimwe sha imbaza n'ukuri raba ku maso y'abantu bose bari ku kiyaga mhm. ucumbwire icyo ubonye mm. noneho nta maso uvuze niwo birabi wowe ndakwisabiwe ndabi ibyo urimo ni biki <laughs> oya reka uragiye nabibonye wabonye ndagusabye nawe eh. ufashe ndabe ko icyo nabonye icyo nawe uri kurabona none gagasore eh. ikindi wabona uyu munsi atari akanyamuneza mu maso ni iki abantu bose bafite akanyamuneza aho sha nawe eh? wabonye ko abantu bose banezerewe baranezerewe <laughs> munsi nufise ufise amenyo aboze vyamunaniye kwigumya mwanyegetse <laughs> nurega rudeka ndakwibariza mbaza eh, hamwe avuga ngo abarengeyo nibo baturiye mm. urabona ko nabonye re banezerewe mm. ho niwe washaka gushika oh yavugisha ukuri ukuri kuwe eh, aho nibona ko wabarenganiye gute aha kazi nibona ko nabonye re bari bagakeneye kweli oh, ego narihenze gatoya mugabo ibyo ari byo byose urazi ko oh. badakunda abasirimu oya oh, shara rudagara eh? wemera ikosa banje kuvuga ngo mugabo karibu shati yewe <laughs> ushatse uze twicarane hano nimba bitakugene bibashe byonje na gute eh. ntazi ngenda ari ngendeye twicarana eh? oke <laughs> karibu rero eh. kandi icupa rya mbere minta kupa oya oya oya <laughs> oya kuri kwimana mwami oya yego kabisa reka nzobava ndaguhumbya ntukonje ngako ushaka kusororera emwe ah. nawe wo mpumbya noba nari nsanzwe narahombye we amacupa abiri ngaha urabona aha nicaye muhira irungu riranyica eh, reka reka nzoba nadatanguye akazi kabisa muhira ntiharyoshye wa mugabo we na eh. cyane cyane ku muntu w'umugabo nkawe none mbe nyine iby'akazi bigeze he sha eh? vuba cyane rero ndatangura kuri irya shuri rishasha urumva mariza hirigwa kuri izindi nanjye ngasigara jenyine none bawizira nkatwe turatera inkuru nta mugabo yo kwirirwa mu nzu ngo bikunde <laughs> kagutembe neza shamuna sante mon <laughs> shira hasha we ndanakongera washaka oya ndengeje ibintu birahari merci beaucoup burya nahora ntinya ngaha eh. ntibaza kuri mu kazi kenshi oya cyakazi eh? mba nagafite cyane cyane mu gitondo ndiko ibintu by'amakontorore hmm. niyo hari karaoke okay n'ahandi mba ntekanye hmm. eh? wabonye gamubu uragendewe n'abakuru Eh, hasha icyo kiduga ni cyane n'ubwa mbere ndakibonye aho rusange wari we wese umutegetsi niwe bagendera mu biduga nk'ibyo yotiye eh. eh? ujya kumenya ngo ni fundeye ni ukuri kw'imana aya ni ukuri atari fundeye agashani wabasare kare kare niwe iyo gendera modoka nk'iyi niwe <laughs> ni uko yambaye amafime nicyo gituma utabumenye ni ukuri ni oya eraye lady yewe ka yewe ndavanhedza oyaye oh, mbere ko mu nda haba nk'abatamenye ye mama funderi funderi yawe yawe se bye funderi ansheri ya nose bite garashe mwana wa zamani fundi usigaye usa gutyo yawe yawe asha akuze nika muri kwa kweli biri ko birangura kwemera ndakubwira ko ari funderi ubu ni funderi banza mu ndabuse kwanza eh, eh, karibu cyane karibu irusangiye eh, sinzi ko tukwisharika hanyine twicaye um, aya aya yicara aya ko nukuri kose tutera mm. iteka kuri ndanezerewe no gusura gukubona mama bitora <laughs> mu nda uri no kuva ryari gafunde ko tutari bwanakubone haza iminsi mike cyane ahantu ariko ndatembera nyine ni niyi usanga yisange oh, karibu sana afaya wi oke sano feriye usigaye ari umubosi bigezi ugondesha eh. eh, ibyo imodoka bigezi n'ikiduga ntawe iri mu mutwe none ko twaheruka uri mu buhungiro ibugo byavuye bigenda badusigurira ubu nsigaye ndi mugwiza atunga akomeye rwose ibyo biraboneka ubu rero nibyo guhigwana muri apere dofure nabonye kuri kuri kuri izindi wala eh! eh! niba azoshora amafi hanze eh! bya ego kandi ko atanu umuntu azoja imbere <laughs> c'est ça niwe imana ga boss hantu twoja turetse ngaha hari rusange hari ah, rusange akabari ka mbere kemera nta nyine kwa mwami aho hashyitse funderi aho eh? bicara aho oh rara rusange ibyo manihigera hatera imbere <laughs> aha sinibaza ko ushobora kuronka icyo ndahafata jewe wapi Eh, nko mu gihe twatangura inama twabona eh. umenga twese turakwiye si gaye eh? jemo na tawuzi uzikora ko ndabaharuraga madamu mariya ntawuzi nanjye ndabonye ko bose bakwiye ok yego gipe mbanje rero kubashimira ko mwitabye inama kandi ku bwihe ibyo byerekana ko mwitayeho iterambere rya izina yacu imbere y'uko rero dutangura inama ngashaka tubanze dushimire ubutungane ko bwemeye ko ubwato bwacu buba burakora mu kurindira urubanza rwa sandra ko ruciye ni mukoma amashyi amashyi ni ukuri baragize neza cyane madamu ubu abanyarusange basubiye kwihereza amafi ni ikintu cyo gushima n'ukuri Mm. nk'uko mwabibonye rero ku mpapuro twabahaye mm. uno munsi tuza kurabira hamwe ingingo ngenderwa ko zayizindi eh. kugira ibintu byose tubikore mu muco si sicyo gabasha mm. nizeye ko mwabisomye mwese yego barazisomye kwega aho ni sawa rero bica bitworohera eh. ubu rero duca duhanahana ibyiyumviro nimba hari icyo duhindura tugihindure eh. ikindi nashaka nacyo kwari ukubamenyesha kw'izo ngingo nabanje kuziha umuhinga yize iby'amategeko mm. kugira mm. twunganire zibe zimeze mm. neza ufite icyo ashikiriza rero ijambo rigwiye yego gibe yego murakoze cyane kumpa ijambo mhm. eh, mbanje gushimira iki cyiyumviro mwagize cyo gushyiraho izi ngingo ngende kwako ibyo bizotuma na twa tugore twahora twibonekeza tuvaho izi ngingo umuntu azoca zijya mu ngiro kuko ziratumuye cyane ntacyo nokongera ko ibintu bimeze neza ni nanjye nari isakoshi yego yego ku bisanzwe ni nayo mpamvu twiyumviriye gushyiraho amategeko mm. azotuma izindi ikora mu muco yego eh. nari nasabye akajambo yego toyo ijambo ni rwawe yego murakoze kumpa ijambo mm. hama jewe ndashima ko wobaha ingingo ngendegwako mugabo ndabona harimo utunenge utunenge twavuga mm. nico gituma natumye kwinama kugira ahari utunenge tudukosore yego jewe rero hariho ibintu mbonyemwo bitanezereye na gato mm-hmm. toyoyo tomo ratubwira ibyo bitakunezereye ibyo ari byo vuga nk'akarorero ibi byerekeye gutanga amasoko mm-hmm. jesi mbona neza ko coba ari igikorwa cya komite banza muhore munyumvirize nimore munyumvirize none ntihariho muje ndabasabe mureke ashikirize iciyumviro none wowe ubona ko vyogenda gute sawa murakoze madamu jewe mbona ko komite yobyiga mugaba ijambo rya nyuma rigafata uwurongoye izindi ari we jewe jera ataraho jewe mbona ata butegetsi yoba gifise ubikora wenyene ntibikunde ne ko muri ko murakoma induru oh. none ubwo butegetsi umuntu atajamba afise bwoba bumazi ah, toyo ubitahure neza si ukuvuga ko ata butegetsi ufise ayo mategeko tuyashiraho ku neza ya twese hari udukosa twagiye turaba none nije naduteye tutegerezwa gutorera inyishu utwo tubazo eh. kugira dushimishe abanyamitahe batwizeye eh, nivyo nyine bindi karibu mm. mademoiselle la journaliste oh, merci chef euh, bon eh, mm. nari nitavye urakoze kubitaba ntarinze guca hirya no hino eh. ndagutumye ko kuvyerekeye inkuru yaciye kuri shene yawe rigadi mhm. no kuri iyo nkuru ndayizi Euh, ni inkuru yerekeye dosiye ya santara yumvikana none weka kuyimenya gute kandi ari wenyine kani webu tivi ego mugabo eh, mugabo iki wenda kubatse hajya umaze igihe kingana iki mu mugabo kumenyesha amakuru si gito n'ukuri mhm. ntuka nk'imyaka cumi iri hafi aha rero umuntu afite egisperiyanse nk'iyo mm. arubahwa gukora amakosa nk'ayo wakoze eh? kuri shefu amakosa ndemera ko yabaye mugabo uko mwabibonye na jenny ko nabibonye eh, eh, eh, ni ukuvuga shefu mumbabarire nisigure ni ukuri jewe ikosa nkarirya nkaryo nukora umwuga ndamaze kuwumenyera hariho amakosa ntuba ngikora <laughs> eee ngo hari amakosa utuba ugikora hepu utaba yarakoze nshaka gusigura igituma rero shefu ni ukuri si jewe ibintu nka bijya vurema ntabyo noba nk'icubahuka mu myaka umaze sa nturamenya ko kizira gupibira urubanza rukiri mu matohoza eh ibyo ndabizi eh, eh, kanye oui ni ukuri ivyo ndabizi kandi cane ku kizira En ni umusitageri yabishize ko atambajije ah, ah, ah, ibyo jewe ntabyo nkeneye kumva mm. nyene kandi web tv ni inde si wewe ego ni jewe eh, mugabo ni jewe ndasabye imbabazi kandi nciye bugufi ni ukuri yabishitse ko atambajije ah. iryo kosa jewe ni ukuri ntaryo nokora <laughs> urasaba imbabazi ego ni ukuri <laughs> ubwo ikibuga kibi iyi nkuru uriko iratera ahi rusange ni ukuri yarakosheje cane brigadier inde eh. jewe nzi wewe uwo wundi umbwira nawe nzi iyi televiziyo yawe rero dutegerezwa kuyugara shefu wese n'ibiki yego eh? uje gukora iki wewe eh, ni ukuri kanye numvise ko bagutumye ko muri polisi <laughs> wowe ninde nawe wese we uronde iki ngaha kumbuza gukora oya ni ukuri eh? jenje mu mfunge n'ukuri <laughs> ni ukuri shefu ni ukuri ni ukuri ko imana shefu kanyenyeri nta kosa yakoze ni jewe ni ukuri natanze ijya umviriza wowe sindakunze nyerekanwe tv ninde si kanyenyeri ego eh, mugabo ijyanye forega nije nayitanze kandi nayitanze nta mubagije oya nukuri kwima suko bigenda imbere y'amateko twebwe tuzi kanyenyeri n'amategeko guhanwa oya shefu nukuri niyo muhana ataco yakoze oya suko kanyenyeri kubera iryo kosa tuba turagufunga icyamaso sa <laughs> oya shefu nukuri eh. ndagukomeye amashi shefu kanyenyeri nukuri nta yakoze shefu funga basi nukuri arafungwa nyine ni mu bice bizokurikira ubu naho ntiwamara tubasomera interero mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega iyo nyifato y'uwo mugenzi wa condo yo gutakwa amakosa yakozwe na sandra ku mugwi wose muyivuze ku iki intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Alain Blaise wo mu ntara ya Kayanza muri komine Gatara aho yagize ati ku bwanje mugenzi wa Condo iyo mvugo yiwe siyo ati habe namba ati kuko gufatira mu kivunga si byiza bituma n'umugenzi wari ufise muri uwo mugwi umubona nk'umwasi ati kandi ataco mupfa ati rero nareke kwagiriza ikosa ry'umuntu umwe ngo arishe kuri bose ati gutyo babandanye babana mu mahoro ati kuko ibyo bishobora gutera imigomoka hagati yabo niyo nizeye Rodrigue nawe w'inzobe mu ntara ya bubanza muri komine gihanga ku mutumba wa mpanda muri village ya gatanu yagize ati inyifato y'umugenzi wa condo ntibereye na gato ati kuko ibyasahuwe na sandra ntibyo kwagirizwa umugwi n'umwe ati kuko arabaseruko canke abarengero babaye bose mu ruhombo epimake niyingabiye igishubi mu ntara ya gitega yagize ati nareguye inyifato y'umugenzi wa condo yo gutaka amakosa yakozwe na sandra ku mugwi wose ati kuko iyo umuntu akosa niwe arihanigwa ntibafata umugwi ati nubwo abantu benshi bagera kuri wa mugani ngo umuryambwa abumwe agatukisha umuryango ku bwanjye novuga yuko yitukisha ati kuko si abarengero bose canke abaseruko bakoze amabi irusange ati ahubwo ati nakabwi ka bamwe bagiye bambika iceyo mugwi bigatuma abantu benshi bafatira hamwe mu kivunga ko ari umugwi wose wakoze yakoze amakosa ati bw’ibyo, nohanura mugenzi wa condo mpanura n'abandi bagifise ivyiyumviro nk'ivyo guhinduka tukamenya yuko umuntu akoze amakosa ayaharugwa ko ubwiwe ubu nawe reka tubasome interano mwacishije ku muhora wa WhatsApp turabona murengerantwara Alfred umucankuzo kuri centre aho yagize ati jeyo nyifato y'uwo mugenzi wa condo ndayiyamirije n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose ati kuko icyaha gifata uwagikoze ku mutwe wiwe gusa nta uhanigwa uwundi ati gufatira mu kivu nk'amakosa y'umuntu umwe ukayashira ku mugwi wose sivyo na gato ati kuko kera bavuga bati umuryambwa abumwe agatukisha umuryango ubu naho tuvuga duti umuryambwa abumwe akitukisha Isaac Nduwayo ibubanza mu rugazi neza na neza ikibuye yagize ati inyifato ya mugenzi wa Condo si nziza na gato ati kuko iranga umuntu w'agatima atare ati arememwo amacakubiri ati kuko umuntu iyo akoze ikosa ku gatwi kiwe ntibihanirwa abo basangiye umuryango canke abo bakorana bose ati kanatsinda Sandra mu kubikora nta n'umwe yagisheje inama ati ndetse no mu rugo umwana akosheje ntihahanwa abana bose bavukana ati hahanwa mwene gukora ikosa reka intererano z'uwo tuzirangirize kuri niyo ngabo alexandre akaba mu ntara ya bujumbura muri komine mutimbudi yagize ati iyo nyifato y'uwo mugenzi wa condo yo gufata amakosa ya sandra ku mugwi wose novuga ko ari inyifato mbi cane yo gushaka gucanishamo abarengero n'abaseruko ati niyo mpamvu condo adakwiye kwemera na gato izo nama mbi kugira ngo izine ayikorere adahengamiye ku ruhande rumwe ati kanatsinda bayisangiye bose reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niba mpamvu tubasomera akabazo kuko ikimeje gukurikirana akabazo ntakagakurikira n'igihe kigwa mukuye mu nama yakozwe na marizana ba toyoyo ku byerekeye ingene borongora izine mu muco ndasubiramwo n'igihe kigwa mukuye mu nama yakozwe na marizana ba toyoyo ku byerekeye ingene borongora izine mu muco akabazo murakumvise mukaba mufite icyo muterera twandikiye kuri ya nimero mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icyenda ijana na gatatu eka nawe wowe wifuza kwirangira ikintu muri murikira kuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa whatsapp watwandika kuri nimero mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icyenda ijana na gatatu tugaheza tukagushira muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandana mudukurikirana ku mbuga zacu arizo facebook na soundcloud imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana indwi na mirongo umunani na gatanu muri rwa rukurikirana rw'ikino murikira ukuri murakoze naho ubutaha cyari igikino muri kirukuri ntimuze mutangwe gusubira gutega yombi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'imana isaha imwe n'igice z'agatondo kuri radiyo isanganiro muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia